بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ واكتب اكو فياس واحد بر هذا الولد خالد وذلك الولد محمد بو çocuk Halit'tir ve şu çocuk اثنان اكي هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس بو adam öğretmendir ve şu adam mühendistir. Selâfe, üç. Hâzel kitâbu cedîdun ve zâlikel kitâbu kadîmun. Bu kitap yenidir ve şu kitap eskidir. Erba'a, dört. Hâzihi seyyâratu li Aliyin ve Bu araba Ali'nindir ve şu Halid'indir. Hamse, هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق Bu kapı açıktır ve şu kapı kapalıdır. Sitte 6 Limen hâzihi sa'atu Hiye li Abbasin Kimindir bu saat? O Abbas'ındır. Seba 7 Ehâzel beytu lit tabibi Bu ev doktorun mudur? La huve lil muderrisi. Hayır, o öğretmenindir. Femaniye. Ehâzihi derracetu li ibnil müezzini. Bu bisiklet müezzinin oğlunun mudur? Naam. Evet. Tis'a. Dokuz. Men hâzel veledu. Kimdir bu çocuk? Huve talibun minas sini. O Çin'den bir öğrencidir aşara on Ezelikel beytu cedidun Şu ev yeni midir? La huve kadimun cidden Hayır o gerçekten çok eskidir. Ehade aşar on bir Hâzihi seyyâratu minel yâbâni ve tilke min Amerika. Bu araba Japonya'dandır ve şu Amerika'dandır. 12, عشر أونيكي هذا السكين من Bu bıçak Almanya'dandır. وَتِلْكَ الْمِلْعَقَةُ مِنْ اِنْكِلْتَرَّا Ve şu kaşık İngiltere'dendir. İkra oku. El misale el ati gelen örneği. Thumma daha sonra havvil çevir. El cümle cümleleri. El atiyete gelen cümleleri. Mislehu onun gibi. Misalun örnek. Hâzâ kitabun. Bu bir kitaptır. Hâzel kitabu li Muhammedin. Bu kitap Muhammed'indir. Hâzâ tabibun. Bu bir doktordur. Hâzâ tabibu minel hindi. Bu doktor Hindistan'dandır. Hâzihi seyyaratun. Bu bir arabadır. Hâzihi seyyaratu lil mudiri. Bu araba müdüründür. Zalike veledun. Şu bir çocuktur. Zalikel veledu ibnul müderrisi. Şu çocuk öğretmenin oğludur. Tilke saatun. Şu bir saattir. Tilke saatu min Suisra. Şu saat İsviçre'dendir. Hâzâ beytun. Bu bir evdir. Hâzel beytu lil mühendisi. Bu ev mühendisindir. Hâzâ kalemun. Bu bir kalemdir. Hâzel kalemu li Abbasin. Bu kalem Abbas'ındır. Zâlike raculun. Şu bir çocuktur. Zâlike raculu muezzinun. Şu adam bir müezzindir. Hâzihi beydatun. Bu bir yumurtadır. Hâzihil beydatu kebiratun. Bu yumurta büyüktür. Hâzâ mindilun. Bu bir mendildir. Hâzel mindilu vasihun. Bu mendil kirlidir. Hâzihi hakibetun. Bu bir çantadır. Hâzihil hakîbetu lil muderrisi. Bu çanta öğretmenindir.